Այսօր սեպտեմբերի 1-ն ու չնայած պաշարմանը հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտի դպրոցներում հնչել է 2023-2024 ուսումնական տարվա առաջին զանգը։ Բարեկամներ հանրայինի ստուդիայում հյուրընկալել ենք Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի պետ Թերեզա Ղարախանյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, դուք միշտ սիրով եք ընդունում հրավերս։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ հենց առաջ այնտեղ շնորհավորել բոլորիս գիտելիքի եւ դպրության օրվա արդիվ։ Արցախում արտակարգ պայմաններ են եւ արտակարգ պայմաններում ուսումնական տարին սկսելը իրավիճակին համապատասխան լուծումներ է ենթադրում։ Ոչ բոլորն էին կողմ դպրոցների բացվելուն։ Այո, Արցախի շրջափակում, լակատար պաշարում եւ կրթական համակարգ։ Կանգնել ենք դժվար գուցե անլուծելի խնդիրների առաջ։ Այնուամենայնիվ սովորողների կրթության իրավունքը չենք կարող մենք ոտնահարել եւ կայացրենք որոշում մեկնարկը տվեցինք սեպտեմբերի 1-ի օրը նշելու Առաջի դասարանցին ինչ մեղք ունի, որ չպիտի հիշի այս օրը։ Գուցե ձևաչափն է փոխված։ Գուցե կհիշի միջոցառումը այլ ձևի, բայց առաջի զանգեղող անջները կմնան նրա մոտ։ Կհիշի, ինչպես վեհերոտ քայլերով մտավ կրթօջախ։ Չեմ էլ ուզում հարցնել, ինչպես են դպրոցները նախապատրաստվել նոր ուսումնական տարվան շատ բարդ է ուսումնական process-ը կազմակերպելը։ Բարդը կասի մեղմ է ասված։ Չկան գրենական պիտույքներ, ուսումնաօժանդակ նյութեր։ Սնունդը, թերսնված մանկավար, աշակերտ, տրանսպորտի բացակայություն, անձնական հիգիենայի եւ ընդհանրապես սանիտարահիգենիկ պայմանների սղություն։ Այնուամենայնիվ փորձում ենք, փորձել ենք մենք մեկնարկը տվեցինք։ Իսկ նախապատրաստական աշխատանքների շենքային պայմանների մասով ասեմ, պատրաստ են քաղաքի համարյա բոլոր դպրոցները։ Հնարավորինս ով ինչպես կարողացել է վերանորոգման ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ է կատարել։ Ունենք դպրոցներ, կարողացել են ինչ որ ձևի թարմացնել միջանցքները։ Դպրոցներ գույքն են վերանորոգել, հին գույքն են վերանորոգել։ Կասեի միայն համար 10 Ավետ Գիսակյանի անվան համար 10 դպրոցի մասին էլի պատրաստ ենք։ Կիսատ մնացած նորոգում, վերանորոգումներ, բայց ուրախությունում ես նախորդ տարվա համեմատ աշակերտների քանակը չի նվազել նույնիսկ այդ վիճակում ծնողները պատրաստ են իրենց երեխաներին այդ դպրոց ուղարկել։ Այո, այս վիճակում ծնողները պատրաստ են, նույնիսկ մենք ունենք ծնողներ, ունեն գրենական պիտույքներ, գուցե երեխաների համար մի քիչ ավել էին գնել, դեպքեր եմ իմանում, որ բաժանել են մեկը մյուսին, հարևանին, բարեկամին, ծնողների մի ստվար մասը, մեծ մասը ցանկանում է դպրոց լինի որ ուսումնական process-ը շարունակվի։ Իսկ նախապատրաստական աշխատանքներից ուզում եմ նշել եւ իմ շնորհակալությունը հայտնել հայ կրթական հիմնարկություն հիմնադրամին, որի շնորհիվ Արցախում արտադրվում է բայոսակներ, մի մասը արդեն ուղարկել են Մարտունի, Մարտակերտ, մենք սպասում ենք Ստեփանակերտի բաժնին, երևի օրերս կլինի։ Պայուսակներ։ Պայուսակներ, այո։ Առաջին դասարանցիները առանց պայուսակների են հաճախել դպրոց, թե հին ուրիշների պայուսակներով։ Ոչ, մենք հասել ենք դիմեն, հենց քաղաքապետը ինքը եւս հայթայթել է պայուսակներ, մի մասը ինքն է բաժանել։ Մենք ունենք բարերարներ, որոնք տվել են կամ ծանոթ բարեկամներից են գտել, դեռ չեն դիմել ով չունի, որովհետեւ ասել ենք սպասում ենք, որտեղ արդա դրամասը աշխատում է, սպասում ենք մեր բաժնին։ Կարծեմ հագուստի մասին էլ են հոգ տարել։ Այո, տեղում արտադրում են։ Այդ մասին ես տեղեկություններ ստույգ չունեմ, չեմ էլ կարող ասել, որ ծնողներ կան, որոնք չեն կարողացել գտնել այս կամ այն հակոստը ուղղակի ինձ դիմել են գուցե կիսակատակ ասում է երեխայիս անդրավարտի քաշալ վարուց գրճացալ այ ես ինչ անեմ կարծում եք կարող են լինել երեխաներ որ հակոստի կամ կոշիկի պատճառով դպրոց չհաճախեն մենք այ մենք սկսել ենք ուսումնական process-ը եւ մշտադիտարկումներ է կատարվելու եւ հայտ են գալու եթե նույնիսկ այդպիսի աշակերտներ փորձելու են հոգնել ի դեպ ասեմ ինչ ինչ սեպտեմբերի 1-ը քաղաքապետին դիմել էին այդ հարցով մի քանի ընտանիքներ օգնություն է արել։ Բայց պիտի լինի հակոստը, որ գնվի խանութներում չկան, սպասում ենք, գուցե հայթայթում են մայիսից հետո միջև այս իրավիճակը շատերը արդեն պատրաստ է եղել, գուցե երևի թե արտադրամասը որ աշխատի կկարողանան ինչ որ բանով օգնել։ Իսկ դասագրքերի հարցը դպրոցներում կան դասագրքեր արդեն բաժանել են մի մասը ցավում եմ առաջին դասարանցիների համար որովհետև այսօրվա այբենարանը այնտեղ կան նաև աշխատանքային մասեր որտեղ իրենք աշխատում են հենց այբենարանի մեջ վերջին տարիների այբենարանները որը մենք բաժանում էինք աշակերտներին որպես նվեր նրանք աշխատում են հենց իրենց տետրերում ունեն նաև աշխատանքային տետրեր այ առաջին դասարանցիների համար շատ ենք մտահոգ խոստացել են գուցե կհասնի հին այբենարաններ ամենայն դեպս պիտի օգտագործեն։ Հավաքում ենք, այո, հրահանգել ենք թե դասվարներին եւ նախարարությունն է հրահանգել, որ ում տան կա, որ չի օգտագործում, օգտակար լինենք մեր առաջին դասարանցիներին։ Դասաժամերի տևողությունը, թերսնվող դպրոցականը կարող է արդյոք օրական 5-6 դասաժամ անել, ոդկով հասնել տուն։ Երկար քննարկումներ են եղել տարիթով իհարկե երեխան քայլելով միջև հասնի դպրոց էներգիայի ծախսում, թերսնված երեխա կամ չսնված ընդհանրապես երեխա եւ որոշեցինք դասաժամերի տևողությունը դարձնել 35 րոպե, առայժմ 35 րոպե։ Եվ հրահանգված է բոլոր մանկավարժներին, ուսուցիչներին դասի պլանները այնպես կազմել, որ ամեն դեպքում հոգոտ աշակերտին լինի։ Եղել են այսպիսի առաջարկություններ նոր նյութի հաղորդում հարցերով ամփոփել դասը, ավելի քիչ տնային աշխատանքներ առաջադրել աշխատում են մեր մանկավարժները, մեթոդ միավորման նախագաները, տեսչությունը աշխատում է այդ շուրջ։ Այսինքն խստապահանջ չլինել աշակերտների նկատմամբ։ Այս իրավիճակում խոսել որակի մասին չեմ կարող այն խստությունն ու այն պահանջները ներկայացնել դպրոցին իհարկե ոչ բայց անտեսել, բրդության համակարգը դադարեցնել, ես համաձայն չեմ։ Իսկ ուսումնական պլանների առումով վիճակը ունենք ուսումնական պլաններ մի քիչ փոփոխված։ Այս տարի մցրել ենք Արցախի պատմությունը զուգահեռ պատմության հետ։ Դրա համար ուսումնական պլաները մի քիչ տարբերություն կա։ Ոչ ունելի։ Շատերն այն կարծիքին են, որ դպրոցները երկար չեն ձգի Հնարավոր է միշտ այդ դետարկումները այդ արդյունքներով մենք կորոշենք, կքննարկենք, գուցե ընդհանուր միջև դատարեցում, թե դե այլ ինչ ձևաչափով մենք աշակերտների, մեր երեխաների հետ կկարողանանք շարունակել ուսումնական գործընթացը, այսպես չեմ կարող ասել։ Եվ դա առաջին հերթին ինչից է կախված լինելու սննդի տրանսպորտ, սնունդ։ Տրանսպորտը էլի տանելի է, բայց առանց սննդի սնունդ անպայման, սնունդ անպայման պետք է լինի։ Տարբեր քննարկումներ են եղել, խնդրել են, առաջարկել են հնարավորության դեպքում գուցե ընդմիջում, ընդմիջման, ինչ որ ձև հարաբերակել եւ եթե ալյուր լիներ, եթե այդ ցամաք հացը, որ ինչպես ասում ենք, լիներ ես ավելի հստակ ձեզ կպատասխանեմ։ Եթե նույնիսկ հացը չկա, ինչի մասին խոսում։ Այո, եթե ալյուր լիներ, գուցե լինեին արտադրամասեր, որտեղ ալյուրից կպատրաստեին բուլկինա կամ բրթուճներ լինի, մի ընդմիջում եւ բուֆետներին տային կամ գաժանային։ Եթե ասենք տնից ոչ բոլորի վիճակի կլինեն երեխայի հետ ինչ որ բան ուղարկել ինչ որ բան դնել ուտելիք մեկը ճուտի մյուսը նայե այո դա էլ կա հենց այդ պատճառով մենք դասաժամի տևողությունը կրճատեցինք այդ մասին էլ ենք մտածել մեկը ուտի մեկը նայի մտածել ենք նաև ընկերասիրության մասին կոլեկտիվի մեջ ինքնահաստատման երեխայի մասին տարիքային հոգեբանության առնչվող հարցեր են լինելու իհարկե, բայց ինձ թվում է մեր մանկավարժները եւ սիրելի մեր ծնողները կկարողանան այնպես ուղարկել երեխաներին դպրոց, որ կարողանա այդ երեխան իր դիմացինի պակասը չնկատել, Նկատել, բայց չտեսնելուն տալ։ Այո, նկատել, չտեսնելուն տալ եւ հնարավորության դեպքում օգնել։ Նախադպրոցական խմբերը կգործեն Էլի ցավոտ հարց է դպրոցներում գործող նախադպրոցական խմբերը այո գործելու են, քանի որ ունենք աշխատանքի գնացող ծնողներ։ Եվ այդ ծնողների համար մեծ խնդիր է, լուրջ խնդիր է, որտեղ են թողնելու իրենց երեխաներին։ Այդպես է նաև մանկապարտեզների հարցը։ Մանկապարտեզները թողնենք մի կողմ, բայց չգիտեմ ինչքանով կգործեն մեր մանկապարտեզները այս պահի դրությամբ, ինչքան կհերիքի նրանց։ Դեր ձգում են, pašարը։ Մի մասը այո, Մանկապարտեզները հաց, սովորական հաց։ Մինչև ամսի 1-ը, մինչև ամսի 1-ը եղել է։ Գտնել։ Հիմա հստակ պատասխան չեմ կարող ասել, Եթե հացը լինի, գուցե մի քանի մանկապարտեզ շարունակենք հստակ չեմ կարող այս պահին ասել։ Նախադպրոցական նախադպրոցական խմբերում այո, մենք Ստեփանակերտում գործում են 9 ժամյա եւ 6 ժամյա նախադպրոցական խմբեր, իհարկե 9 ժամյայի մասին խոսել արդեն ավելորդ է, որովհետեւ սնունդ չկա, 6 ժամյային միանգամյա սնունդ է լինում, այդ էլ չի լինելու, միջև չգիտեմ երբ, այն ծնողները, ովքեր չեն կարողանալու երեխաներին ինչ որտեղ տանել, գուցե նրանք կարողանալու են ինչ որ մի բան երեխայի հետ դնել ուղարկել, ինչև չգիտեմ քանի ժամ, մենք գործելու ենք 6 ժամյա խմբով։ Պետական տոնացույցով սեպտեմբերի 1-ը գիտելիքի եւ դպրության օրն է։ Հոգեկան ծանրաբրումների մեջ ենք, հազարոմի զրկանք ենք կրում, բայց օրվան հանդիսավորություն պիտի հաղորդվեր եւ ուրախալի եւ ողջունելի է, որ մեր բոլոր դպրոցներում պատրաստվել են սեպտեմբերի 1-ին։ Ինչ էլ լիներ, յուրաքանչյուր դպրոցում հանդիսավոր միջոցառումը պիտի լիներ ու կայացավ։ Առաջի դասարանցու համար նորից եմ ուզում գրկնել պետք է այդ զանգի ղողանջները, առաջի զանգի ղողանջները նրա հիշողության մեջ մնար։ Հանդիսավոր կերպով բոլոր դպրոցներում էր նշել են, մի քիչ ժամանակի առումով, մի քիչ ժամանակի առումով կարճ է տևել այդ հանդիսավոր առողությունները, միջոցառումները։ Հյուրեր ունեցել ենք, կրթական համակարգից ենք ունեցել, ուղղակի այս տարվա արիության դասը կնշվի սեպտեմբերի 4-ին։ Այսօր սեպտեմբերի 1-ն է։ Շնորհավոր ենք երեխաներին, մանկավարժներին, ձեզ այդ արթիվ եւ հուսանք, որ դասերը շարունակություն կունենան, հուսանք։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհավորում մեր բոլոր աշակերտներին, ուսուցիչներին։ Շնորհավորում եմ սիրելիներս, սիրելի ուսուցիչներ, ձեր սրտի հուրը տվեք մեր սաներին։ Եղեք տոկուն, եղեք երանդուն, ապրենք, արարենք մեր սուրբ հողում։ Շնորհակալություն։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, հանրայինի ստուդիայում հյուրընկալել էինք Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կրթության եւ սպորտի բաժնի պետ Թերեզա Ղարախանյանին։